บุ๊กทู สิบแปด 18. 18. การทำความสะอาดบ้าน Faire le ménage. Faire le ménage. วันนี้เป็นวันเสาร์ Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. วันนี้เรามีเวลา Aujourd'hui, nous avons le temps. Aujourd'hui, nous avons le temps. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ Je nettoie la salle de bain. Je nettoie la salle de bain. ำ สามีของดิฉันกำลังล้างรถ Mon mari lave la voiture. Mon mari lave la voiture. เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Les enfants nettoient les vélos. Les enfants nettoient les vélos. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Mamie arrose les fleurs. Mamie arrose les fleurs. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Les enfants rangent la chambre des enfants. Les enfants rangent la chambre des enfants. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา Mon mari range son bureau. Mon mari range son bureau. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Je mets le linge dans la machine à laver. Je mets le linge dans la machine à laver. ดิฉันกำลังตากผ้า Je mets le linge à sécher. Je mets le linge à sécher. ดิฉันกำลังรีดผ้า Je repasse le linge. Je repasse le linge. หน้าต่างสกปรก Les fenêtres sont sales. Les fenêtres sont sales. พื้นห้องสกปรก Le plancher est sale. Le plancher est sale. จานชามสกปรก La vaisselle est sale. La vaisselle est sale. ใครเช็ดหน้าต่าง Qui nettoie les vitres Qui nettoie les vitres ใครดูดฝุ่น Qui passe l'aspirateur Qui passe l'aspirateur ใครล้างจาน Qui fait la vaisselle Qui fait la vaisselle